too long, our culture has said, if it feels good, do it. Now America's embracing a new ethic and a new creed. Let's roll. Ens trobem amb els membres de la banda Aggression, a la que volem conèixer una mica més, i és per això que primer de tot us demanarem que us presenteu vosaltres mateixos. Bueno, jo sóc eh, Reca, el guitarrista. Jo soy José, el bateria. Jo soy Campol, el cantant i guitarrista. I Carlos, el bajo. Per qui no us conegui encara, cosa estranya, eh, expliqueu-nos breument la història de la banda. Vol, vol, per favor. Bueno, doncs, eh, Gresham va començar el, eh, el 2005, a finals del 2005, eh, vam treure la nostra primera demo a, a finals del, no, principis del 2008, Eh, va ser un, un mini CD de sis discos, això ens va donar possibilitat de firmar contracte discogràfic amb, amb Extreme Music per dos eh, discos. El primer va sortir el 2009, al setembre, eh, Mo Spirit, i el segon disc, eh, Ballocracy, que ha sortit aquest any, el 2012. Per què vau triar Agression com a nom per la banda? Bueno, primero... ponernos la oreja de Van Gogh, pero es que ya estaba pillado, tío. entonces dijimos, va, pues agresión, tío. Una serie de nombres y tal, y pues venga, tío. no, bueno, también, no, cosas aparte no. Pues tenía la idea de hacer música agresiva, no? Porque es una época que yo, jove, estan enfadat amb el pues doncs volíem reflexar això la música y, evidentemente, el tenía que també que reflexar de alguna manera. Ah, rollo, te he echado aquí en un momento. Quin és el ritme de treball de la banda? Qui s'encarrega de les composicions, de les lletres i quines són les vostres influències principals? Eh, ha canviat una mica la, la dinàmica de composar i tal els últims, els últims anys. Al principi, amb la primera maqueta, el primer disc, potser portava jo més el pes de composició eh, i la lletra doncs, la fèiem amb, amb, amb l'Òscar, amb, amb el Reca, i eh, a poc a poc, amb, amb l'entrada de, de, de José i el, i el Carlos també va canviar això. Eh, són dos músics amb, amb molta experiència, amb un gran nivell, i llavors eh, vam permetre obrir portes, obrir fronteres, i en aquest cas ens han aportat molt i ha tingut molt més pes també a nivell de, de composició, a nivell de treball, a nivell de eh, donar-li una altra volada, una altra, una altra rum a, a la nostra música. I ja que hem parlat del Carlos i el José, els hi preguntarem amb ells què us va fer intentar y aconseguir entrar a agresión Pues en mi caso, que me volaba la música que hacían y tal, y dije, pues venga, vamos para allá. Total, ensayábamos además en el mismo edificio de locales y me enteré que se quedaban sin batería. Bajé la planta, les llamé, oye, ¿estáis buscando batería? Sí. Tenía ya el disco, ya me lo había escuchado, quedamos a hacer la prueba y me quedé. Y bueno, ya llegué, intenté aportar un poco lo que, lo que yo suelo hacer, que me como el micro. <laughs> intenté aportar un poco y tal, y en el caso de Carlos lo mismo, tío. Aportar nuestras influencias y ya está. Bueno, yo toqué con Aggression eh, la primera vez con otro grupo, tocamos, eh, compartimos escenario con eh, un proyecto mío personal, 3000 nice y luego al cabo del año, pues el grupo 3000 Eyes venía de Italia y yo tenía los, integrantes en Italia. vi Aggression por, por internet que buscaban en MySpace y tal, por casualidad, que buscaban bajista y que como me había gustado ese, concierto que dieron, pues eh, llamé y al final quedé. Se quedó el hijo puta, ya ves. Madre mía. Somos una, una feliz. feliz, pobre pero feliz El <laughs> 2008 i sent molt joves eh, vau debutar, com deies, amb el mini CD Thrashing Your Brain, amb el que vau aconseguir molt bones crítiques. Com s'agafa una banda amb aquesta edat y amb, i amb la curta trajectòria totes aquestes crítiques? doncs s'ha de tractar sempre amb, amb cura, perquè un grup eh, jove que realment està començant, que no tenen molta experiència en el món de la música o pràcticament tan poca, s'ha de controlar molt el fet de rebre bones crítiques, que el concert et vingui la gent, eh, no s'ha de pujar mai al cap i en aquest sentit doncs, hem estat sempre molt, molt conscienciats en aquest, en aquest nivell. És veritat que la, la primera maqueta va rebre molt bones, molt bones crítiques, va donar doncs, pas a poder tenir un contracte discogràfic, però sempre mm, tenint els peus a, a terra, que és on, on s'han de tenir. I un any després editeu el primer llarga durada, el Spirit. Eh, què ens expliquen els temes de l'àlbum? Bueno, Spirit eh, suposo que reflexa pues, l'època que estàvem passant, no? Érem joves, érem, bueno, molt joves, diria jo era l'època que començàvem a sortir una mica, que tenia una mica més de descontrol i que descobríem que certes coses del món doncs, no ens agradàvem i llavors doncs, mesclàvem una mica doncs, la influència de la ràbia, del carrer, de... Bueno, ja havia començat la crisi directament, saps? Jo, per exemple, em vaig quedar sense feina molt ràpid, tot i que era jove, <laughs> vull dir. Però, bueno, vam intentar mesclar-ho i fer un disc de ràbia que sigués una mica divertit també, no?, per poder oblidar els problemes. Ara, bueno, això el m'ho clar la història ha canviat, hem crescut, hem viscut moltíssimes coses, l'experiència del, del primer disc va ser molt gran, perquè vam aprendre moltes coses, vam fer molts concerts, vam parlar amb molta gent, bueno, vam conèixer una mica com, com anava el mundillo aquest de la música. Bueno, de fet, ja, ja veu conèixer molta gent abans, perquè hem de dir que la portada del mateix és d'Ed Repka, un il·lustrador americà que ha treballat amb gent com Megadeth o Venom. Com surt la possibilitat de que us il·lustri uh, això, en veritat, vull dir, tampoc té, té tant de mèrit. Simplement eh, volíem nosaltres una portada i el, el, bueno, el que teníem al contracte, Extreme Music, el Dave Rotten ens va aconsellar diguéssim, aquesta persona i pues, tan fàcil com enviar-li un mail, escolta, volem fer una portada, eh, quant me va costar, <laughs> també, saps? I sí, vull dir, és, és molt normal, vull dir, també els guai, que són espanyols, tenen portada d'Ed de, de Ed Repka, que també és, és molt guai, però vull dir que això ho pot fer, vull dir, no, no té cap mèrit essencial, almenys per mi, important. Però com a mínim veu ser la primera banda nacional en, en comptar amb els seus serveis. Sí, bueno, mira, uh, també clar, no sé, va sortir i ja està, tio, no sé, poc més. Aquest disc eh, podríem dir que va revolucionar el thrash nacional i us va permetre eh, sortir de Catalunya i fer una extensa gira per tota la península. Com recordeu aquella època? Home, és, és un, jo recordo, la recordo amb, amb, amb bastant de carinyo, una època doncs, que comentes això, no? vam treure un disc, que era, va ser un disc que es va treure en un moment oportú, un disc amb un, un estil oportú, un moment en què el traç estava començant a, a tornar i, i, i bé d'això, vam, vam poder fer concerts per tota, per tota Espanya, vam rebre eh, molt, de, molt de suport i, i és una mica, no sé si el terme de revolució <laughs> del, del trash però sí que és veritat que eh, va ser un disc que això que estava al moment i al lloc oportú. Y a que d'aquest 2012 ho ha editat Biocracy. D'on surt el nom del disc y que què hi podem trobar en els seus temes? Eh, Biocracy es una mezcla de dos palabras, de violence y democracia, de violencia y democracia. Y bueno, sale de que estamos hartos con el mundo, personalmente. Y, yo, en mi caso, ya quería dar otro enfoque al thrash, porque yo estaba harto del rollo este de zombies, tetas y residuos nucleares. Yo, que tanto se lleva en el thrash, yo estaba ya harto y dije, tío, tenemos que dar un enfoque más serio, ¿no? ya somos adultos, tenemos pelillos los huevos y eso. O sea, tenemos que hacer algo un poquito más serio, más de decir, oye, que estamos aquí, somos agresión, que no hacemos sevillanas, que hacemos trash. También hubo lo que llaman un cambio de estilo, que tampoco creo yo que sea un cambio de estilo, sino más bien una evolución. Y nos orientamos más hacia los compases compuestos, las amalgamas, todo ese rollo. Dejando la careta facilona esta y, guay tiruriru del, del thrash. i per aquest disc torneu a treballar amb especialistes internacionals com l'il·lustrador Eiran Cantor i amb Jens Brogen, eh, qui ha produït i mesclat discos de Mona Mar d'Opet, eh, fent la masterització del disc als Fascination Street Studios de, de Suècia. Mm, com sorgeix tota aquesta col·laboració? Exactament igual que en el cas de Dead Rep, que eh, a, <laughs> enviant mail i dir, escolta, què em costarà això? Doncs X, eh, apoquinant, posant els calés i, i ja està totalmente. No te, el que tiene padrino se bautiza, ¿eh? <laughs> es, es, llegar y decir, toma tanto, boom, pues venga. sea, no, no hi más més misteri. Cap de mail, la cap de mail, això amb internet va ràpid, home, avui en dia. I per qui no us hagi vist mai en directe, què oferiu damunt de l'escenari? Jo, jo crec que, que principalment eh, passió, pel que, pel que fem, compromís, sobretot amb el, amb el so, amb l'execució, el que fem, eh, les cançons no són, no són fàcils, les coses com, com són, eh, requereixen també una preparació, un, eh, uns assajos, hores i hores i hores setmanals, treballar, treballar, treballar, i en aquest sentit molt de compromís eh, el fet de, quan, quan ho portem en directe, intentar ser molt, molt, molt fidels a, al disc. És, és difícil, però en aquest sentit ens hem de sacrificar molt més que potser altres, que, que altres bandes, i cuidar molt eh, el so i a vegades això doncs, comporta eh, no poder cuidar tant altres, altres coses. I en aquest sentit, eh, a nivell, a nivell d'interpretació, eh, és, és el, nostre, el nostre punt principal. I amb tants concerts a les esquenes, alguna cosa divertida o curiosa us haurà passat. Ens en podeu explicar <laughs> alguna? sempre, sempre. Hombre, hay, siempre. hay, hay curioses, també. bueno, también. Os pues Yo que sé, que os cuente una, que os cuente una. Hombre, hubo una, pero que <laughs> le, lejos, lejos de graciosa. La verdad es que fue bastante conmovedora. Fue en Mallorca. Oh y fue una, muchacha, una chica que se había levantado un día y tenía una parálisis en un lado del cuerpo. Y bueno, la chica iba con muletas y tal, y se había recorrido un camino de la hostia nada más que para vernos. O sea, y se quedó flipando con nosotros y de hecho nos dijo que el disco se lo ponía en la rehabilitación. O sea, y que le ayudaba mucho a, volver a caminar y tal, y pues claro, eso para mí fue fue bastante emotivo. Eh, fue del rollo de, mira, mm, o sea, he pasado una cojón en el avión que te cagas, porque me da miedo volar. Lo he pasado fatal, o sea, voy a dormir sin almohada, que dormí sin almohada aquella noche. Pero, más me de congelado, con el culo congelado. Más frío que la comunión del Yeti, pero me da, me da igual, me da igual porque, joder, digo, tú has venido y me has dicho esto, o sea que sea, me, me, tuve que dar la vuelta, se me caían las lágrimas y todo. Eh. no queda muy truco pero se me caían las lágrimas. <laughs> sí, <laughs> sí. No, sí, és a a eh, explicar el, cast de que just eh, unos días un día dies abans va tornar a comenzar a sentir la, sensibilidad a las camas y tal, y que estaba muy muy muy contenta per eso porque si no ho hagués tingut molt difícil para poder, para poder vindre'ns a y por per nosaltres va ser, un, puntazo. De hecho, yo, yo, sigo en contacto con ella por el Facebook y tal, y hablo con ella de vez en cuando. realmente es algo muy bonito ver cómo tu música te une a, a otras personas. d'aquesta manera, saps? Sí, sí, d'aquesta manera, que bueno, la música serveix per moltes coses. Sí, <laughs> bueno, no sé si per curar, però almenys a nosaltres ens cura de la ràbia que portem a sobre, segur, això, això segur. I cosa graciosa, pues que normalment... no m'acuerdo. <laughs> Mira, jo me'n recordo d'una amb, amb els... Uf, amb els sàbat, els de... els sàbat els japonesos. Que just quan anàvem a fer una versió dels Venom, el Welcome to Hell, <laughs> o sigui, el bateria va donar els quatre de... Tss, tss, tss, i just em van desenxafar l'ampli i començava jo la cançó i va quedar la penya com més. Eh. El fotògraf per allà darrere, saps, que havia desenxafat l'ampli i jo, vinga, em diu, soy un cabrón, no? I jo, i vinga, va, cabrón, enxufa l'ampli. Quins són els plans futurs de Grecian? A l'octubre estarem a, a Sala Bilborroc de Bilbao i al novembre estarem a la Sala Ramataz 2 eh, obrint per Wasp. Doncs a nosaltres només ens queda agrair-vos aquest temps que ens heu dedicat, amb molta sort amb, amb aquest àlbum, amb els propers que vinguin, amb els concerts que teniu i només ens queda demanar-vos una salutació pels oients del Calimetal. Bueno, doncs moltíssimes gràcies pel, pel, pel teu temps, per, la, sí, per aquesta entrevista. Fa temps, fa temps que em persegueix, saps? I mai troba el moment i avui ha vist que hi havia el concert i Ui, ui, els pillo, eh? Ja ha vingut només per eh, pillar-nos, eh? Tio? a todo aquel que quiera perder un ratito escuchando las gilipolleces que decimos, muchas gracias, de verdad. Eres un crack, el disco bájatelo, róbalo, o sea, tiene muchos usos, puede usarlo de posa, vasos para espantar a las palomas en el balcón. Para cortar la pincha también. el disco lo puede usar para lo que sea, pero róbalo, a nosotros no, pero haz lo que quieras, pero tenlo. Y bueno, por último donar una, abrazada una abrazada a la leyenda de, Calimetal Y muchas gracias so they gave it away Training I down to you Power, desire, needs.